mene slijedite, Allah će vas voljeti i grijehe vam oprostiti. Reci, ako Allaha volite, mene slijedite, Allah će vas voliti i grijehe vam oprostiti. Pa, prijateljovanje i neprijateljovanje, rekli smo, u osnovi proizilazi iz ljubavi i, mr, i mražnje. Pa ako Allaha volite, mene slijedite. Dakle, nije to samo puka ljubav, nego zahtjeva šta? da se odrazi kroz slijedjenje, da se odrazi kroz djelo praktično djelo vanjsko djelo kroz slijedjenje. Je tako? Pa onda, ako fetebi'uni, ako Allaha volite, mene slijedite, Allah će vas voljeti i grijehe vam, i grijehe vam oprostiti. Wallahu gafurur rahim, a Allah mnogo prašta i milostije. Kul ati'u Allaha wa rasul, reci slijedite Allaha, pokoravajte se Allahu njegovom poslaniku, fa in tawallu fa inna Allaha la yuhibbu al-kafirin, ako se okrenete pa Allah ne voli kafirin. Ako se od čega okrenete? Od pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala i poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Allah subhanahu wa ta'ala ukazuje na naređuje ljubav i mržnju i ukazuje da je to potrebno i naređeno, jer tako ljubav prema vjernicima, a zabranjena ljubav prema kafirima, odnosno naređena mržnja prema, prema kafirima, i kroz i na način da govori šta je cilj kafira. Tako? Kad govori o njima i njihovim ciljevima i namjerama, onda otkriva nama šta, šta je naša šta je naša obaveza naspram toga. Wal waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawaa. Oni priželjkuju i oni bi voljeli da vi kufr učinite kao i oni pa da onda budete isti. Pa da onda budete isti. فَلَا تَتَّخِذُوا minhum awliya. Pa Allah subhanahu wa ta'ala nakon što nam objasni šta bi oni priželjkivali, šta oni vole i šta oni žele, je tako? Onda, nas, onda nam naređi je kako da se prema tome postavimo. Obzirom da bi oni voljeli da vi kufr učinite kao i oni i da budete isti, onda felate, pa nemojte zbog toga, felate tehidu minhum eulija. Nemojte uzimati prijatelje od njih i zaštitnike od njih hatta yuhajiru fi sabilillah dok ne učine hijru na Allahovom putu. Pa Allah subhanahu wa ta'ala zabranje da se od njih uzimaju prijatelji. Zašto? Zato što nam oni žele kufa. Zato što oni žele da mi budemo kao i oni. Pa onaj koji ih uzme za prijatelje, šta, u kakvoj on situaciji, šta sa njim biva? biva koji oni. Zato Allah subhanahu wa ta'ala to za, zabranjuje. Zato Allah subhanahu wa ta'ala skreće pažnju na prvo na njihovu želju. Šta oni hoće sa tim? Ne, ne, ne žele oni prijateljstvo sa vama kao muslimanima, nego žele prijateljstvo sa vama da kad budete ili da budete kao i oni zbog toga. Pa ako uzmete njih za prijatelja, a nemojte ih uzimati za prijatelja, tako, bit ćete kao i oni. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء O vjernici, ne uzimajte židove i kršćane za prijatelje. Ba'duhum evlija'u ba'd. Ba'duhum evlija'u ba'd. Oni su jedni drugima prijatelji. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ Ako ih od vas uzme, فَإِنَّهُ مِنْهُمْ za prijatelje, on je od njih. Koji od vas uzme za prijatelje, on je od njih. Inna Allahe la ehdil qavna zalimin, Allah neće uputiti narod koji je od zalimin, od zulumčara. A koji je najveći zulum? Širk. Pa Allah subhanahu wa ta'ala takve neće uputiti. Neće ovakve uputiti koji šta? od židova i kršćana posebno uzimaju sebi zaštitnike i, i prijatelje. I ovo je posebno interesantno zbog sljedećih ajeta, je tako? Da mnogi se zavaravaju i židovi i kršćane uzimaju za prijatelje i kažu to mi samo prividno. Mi hoćemo njih da zavaramo, je tako? Ili kažu nije mudro da im pokazujemo sad neprijateljstvo jer može se šta možda ćemo nekad doći u neku drugu situaciju. A Allah subhanahu wa ta'ala upravo sljedećem ajetu o tome govori. Kako radne dine fi kulubi ima radim i sari umre fihi. I vidiš one u čijim srcima i bolest kako prema njima žuri. Žure, znači nije to obično da, nego hitaju prema njima. I šta govori? Šta govori? Ne govori, oni su vjernici, oni su ovo ili ono, nego izmišljaju sebi odr koji je kuluna nahšan to siva na daira. Bojimo se da se, šta? Kako je lijepo da, da sva, kakva nevolja ne snađe. Ali ovdje antusibena daira, daira i krug. Jel tako? Da nas ne zadesi obrnuta situacija. Jeste razumili sad? Znači, bojimo se da nas ne zadesi obrnuta situacija. Sad smo mi, jel tako, u poziciji, je jel tako, nad njima. Ali bojimo se da nećemo doći. Ja, razmišljaju o budućnosti, ako dođemo kontra, onda da opet imamo šta? Prijatelje i zaštitnike. Za svaki slučaj. Jeste razumeli? Zašto ovo posebno sam spomenuo ovaj ajet? Zato što je posebno vezano šta? Za našu situaciju. Jel tako? I da mnogi kod nas danas Iako nije, znači, situacija da se da su muslimani, znači, imaju e, vlast, ali dolazimo u situaciju da se ljudi odriču vjere i odriču propisa vjere i ostavljaju vjeru nešto što je jasno od vjere, radi čega? Za svaki slučaj. Za svaki slučaj, jel tako? Da ne bi izazvali srđbu kafira. Da ne bi se kafiri na njih naljutili, jel tako? Allah subhanahu wa ta'ala šta onima koji kafira naljute šta obećava? Nagrad. I zapamti kad god kafira naljutiš da je to Allahu drago. Tako. Da je Allah subhanahu wa ta'ala drago i da će to biti upisano u dobro dijelu. Kako ga naljutiš svojom vjerom, svojim pridržavanjem propisa, svojim stavljanjem njemu na znanje da je on u zabludi i da mu je jedini izlaz iz te zablude da se prihvati islama istine. Zatim kaže uzvišeni Ja iha ladina amenu man jartadda minkum an dinihi. Sad nakon ovih ajeta Allah subhanahu wa ta'ala ponovo doziva vjernike. O vjernici ko se od vas odmetne od svoje vjere. To je došlo poslije ovih ajeta. Sve u suri ajeta ko se od vas od svoje vjere odmetne. Pa gore, nemojte uzimati židove i kršćane za prijatelje. Koji uzme za prijatelje, on od njih. Pa vidiš one čija srca bolesna kako prema njima žure. A onda, ko od vas se od svoje vjere odmetne, na što vas ovo upućuje? Upućuje da je ovo prije ovoga bilo odmetništvo Da ovo, ovo prije o čemu se govori šta je bilo? Odmetništvo, otpadništvo od Islama. Ja ih aladina amenu man jertedda minkum adinihi. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. Pa Allah će dovesti druge ljude koji on voli i koji njega voli. Pa zašto ovaj ajet ovdje spominjem? Koji on voli i koji njega voli. Pa je ljubav šta? Usko vezana za šehadet, nužno proizilazi iz šehadeta i nužno mora onaj koji istinski pripadnik šehadeta, šta? Allah ga voli i on Allaha voli, a ovdje Allah ga voli prije spomenuto, kažem u Fesiri, zato što je Allahova ljubav šta? Uzviš, uzvišena, savršena, je tako? I preća da se prva spomene, je tako? Došla na prvo mjesto. Koji Allah voli i koji Allaha voli. Pa ovo nužno. Nasuprot oni koji ridbe tu učine. Je tako? Ko se od vas odmetne, pa Allah će vas dovesti druge ljude. Znači, ovi koji se odmetli, odmetli se, gotovo. Dovi, doći će Allah sa drugim ljudima koji onda Allaha voli. Šta znači da ovi prvi Allaha nisu voljeli? Šta to znači ko Allaha ne voli? Kafiri nema ni šehadeta, nema ni čeha. Znači šta? Da ko ima šehadet mora izaći, ko izaći iz tog šehadeta, šta? Ljubav. I to je čitavo vrijeme, znači sve ove ajete, zbog toga se spominju, je tako? Zbog čega? Da se ukaže da nužno iz šehadeta, nužno proizilazi šta? Ljubav. I oni su šta? Ediletin alel mu'minin. Je tako? Oni su ponizni prema mu'minima, a e izzetin alel kafirin. Ponosni i gordi naspram nevjernika, juđahiduna fi sebi ilillah bore se na Allahovom putu, wala yakhafuna lawma tara'im, i ničijeg prijekora se ne ne boji. I ničijeg prijekora se ne boji. Što se tiče hadita Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji upućuju na ovu stvar, na činjenicu da je še, znači ljubav nešto što nužno proizilazi iz šehadeta, brojni su hadithi spomenut ćemo neke. Autor, znači ići ćemo za autorom kako je on spomenuo. Hadith kojeg bilježi Imam Ahmed od Jarid ibn Abdullah al-Fajrija, da je Rasul sallallahu alaihi wa sallam uzeo od njega prisegu. Da je Rasul sallallahu alaihi wa sallam uzeo od njega prisegu. Kad Rasul sallallahu alaihi wa sallam od nekog uzima prisegu, je tako onda spomeni na što mu uzima prisegu. E te stvari koje spomeni na što se uzima prisega, I na što mu se on zavjetuje, tako, našto ne, ne zavjetuje, nego daje mu prisegu na što, to je znači od šta? Ključnih, temeljnih stvari vjere. Jer Rasul sallallahu alaihi sallam nije uzimao prisegu na nešto sporedno, je tako? Nego na ključne, temeljne stvari vjere. Pa kaže, uzeo je prisegu od njega, Rasul sallallahu alaihi sallam, što? Da entensaha li kulli muslim da bude iskren prema svakom muslimanu وَتَبْرَعَ مِنْ كُلِّ كَافِرِ i da se odrekne svakog kafir. Ovo da bud entensaha, da daje nasihat svakom muslimanu. Šta to znači? Da ga voli. Tako. Jer dati nekome nasihat i imati iskren odnos prema njem, željeti mu ono što želiš sebi, znači, znači voljeti ga, je tako? I da se odrekne odrekne svakog kafira, šta to upući? Da ga mrazi. Pa tako, da ga mrazi. Jer kako će se odreći nekoga koga voli? Nego kad dosegne određenu, priđe određenu granicu, onda ga mrazi i onda ga se odrekne. Nema ništa sa njim. Nema ništa sa njim. Pa ovaj hadith upući da je od osnova šehaleta, jer oni koji su dolazili i prihvatali islam, izgovarali su šehadete, ali tako postojali su pripadnici tog šehadeta. Pa je od osnovnih stvari koji proizilaze iz tog šehadeta, od stvari na koje je Resul sallallahu alaihi sallam uzimao prisegu je da voli muslimane, a mrze kafira, da budu prijatelji i iskreni prema muslimanima, da se odreknu, odreknu kafira. Zatim, prenosi Ibn Abi Shejbe, svojim senedom da je rekao Resul sallallahu alaihi wa sallam Evsaku ural imani al hubbu fillahi wal bugdu fillah. Najčvršća veza imana je ljubav u ime Allaha i mržnja u ime Allaha. To je najčvršća halka imana. Najčvršća halka imana šta? Ljubav u ime Allaha i mržnja u ime Allaha. Zato ova bratska veza među mu'minima je toliko snažna da ništa snažnije od nje ne može biti. Vi ste vidjeti šta, da se kafiri međusobno isto tako vezuju. Je tako? Vezuju se raznim ugovorima. Je tako? Na razne načine. Međutim, sve njihove veze su slabe. Zašto? Zato što im nedostaje ova međusobna ljubav. Međusobna ljubav koju imaju šta? Mo'mini između sebe. Čak i onda kad nema nikakvog zvaničnog ugovora između mu'mina. Njihova veza praktično u stvarnosti često bude ve jača i čvršća i i daleko čvršća i najčvršća od svih onih koji ovi prije izregulišu i izdogovaraju. Momini nemaju nekakvog posebnog pakta koji su potpisali. Ali kad se znaju kao momini, onda je njihova veza čvršća od svake druge veze. Zato je ta veza i ono na što se oslanja momin i na što se poziva momin je njegova bratska veza sa njegovim bratom mu'minu. Alikum selam. Ono na što se vraća uspjeh, uspjeh u našoj daru, i ono što je garancija da ćemo jedni drugima pomoći i jedne druge zaštititi i boriti se jedni za druge, šta je ova najčvršća veza? Najčvršća veza imana je ljubav u ima Allaha subhanahu wa ta'ala i mržnja u ima Allaha subhanahu wa ta'ala. I ta veza kad se ostvari i bude u ima Allaha subhanahu wa ta'ala je najčvršća veza je najčvršća veza. Zatim, hadith od Ibn Abbas radijallahu anhuma, da je Rasul sallallahu alaihi ve sellem rekao أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله najčvršća veza imana je prijateljstvo u ime Allaha subhanahu wa ta'ala i neprijateljstvo u ime Allaha subhanahu wa ta'ala. Ljubav u ime Allaha subhanahu wa ta'ala i mržnja u ime Allaha subhanahu wa ta'ala. Ovaj hadith dodatno. Znači, na ljubav i mržnju dodaje šta? Mu'alat. Prijateljovanje i mu'adat neprijateljstvo. Što upući je našto? Da se ne misli na puku ljubav, na ku praznovnu ljubav, tugovanje ili radost neku, je tako? Ne misli se na ljubav koja će ostati u srcu i neće imati nikakvi praktični posljedice, nego je cilj i cilja se na ljubav i mržnju iz koje je nužno proizilazi prijateljstvo i neprijateljstvo. E takva ljubav i ta ljubav je najčešća veza najčvršća veza iman. Isto tako od Ibn Abbas radijallahu anhuma da je rekao Men ahabba fillahi, wa abgada fillahi, wa wala fillahi, wa aada fillahi, fa innama tunalu velajetu Allahi bidalik. ولن يجد عبدا طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك وقد صارت مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي ala ahlihi šeja. Da je rekao Ibn Abbas radijallahu anhuma, ko voli u ime Allaha i mrzi u ime Allaha i prijateljuje u ime Allaha i neprijateljski se odnosi u ime Allaha, pa time se i samo time se stiče Allahov vilajet. Allahov vazaštita i Allahov prijateljstvo, je li tako? Allahov prijateljstvo je Allahova zaštita. Čime se stiže i čime se postiže čime se postiže da voli u ima Allaha i mrzi u ima Allaha. Da prijatelji u ima Allaha da se neprijateljski postavlja u ima Allaha subhanahu wa ta'ala. I neće ni jedan rob osjetiti slast imana ma koliko mnogo klanjao i postio dok ne bude ovakav. Kakav? da voli u ima Allaha i da mrzi u ima Allaha. Da prijatelji u ima Allaha i da se neprijateljski postavlja u ime Allaha subhanahu wa ta'ala. A kaže, ljudi su se počeli bratimiti na osnovu dunjalučkih stvari, a to im ništa neće pomoći. A to im ništa neće pomoći. Ljudi su se počeli bratimiti na osnovu dunjalučkih stvari, a to im neće ništa pomoći. Kad im neće ništa pomoći? neće čak ni na dunjalku, je tako? A pogotovo neće na sudnjem da. Zato što Allah subhanahu wa ta'ala za sudnji dan kaže šta? Er ehilla, ehilla je množina od halil. Halil je prisni prijatelj. Toga dana ni prisni prijatelji, šta, šta su toga dana prisni prijatelji? Ba'duhum li ba'din adu. Jedni drugima su neprijatelji. A tako? toga dana prisni prijatelji će biti jedni drugima neprijatelji ili mutaku osim oni koji su bogobojasni. Kaže šeheh Muhammedin Abdullahab komentarišući riječi Ibn Abbas. Ovo sad malo prije što smo citirali, znači riječi Ibn Abasa radi Allahu anhum. Kaže ove njegove riječi wa wala fillah. Ko voli ima Allaha i mrzi ima Allaha, zatim kaže i prijatelju ima Allaha i neprijatelju ima Allaha kaže ovo je na to da onaj ko voli Allaha subhanahu wa ta'ala nužno i mora zatim povući i prijateljovanje u ime Allaha. Ako voli u ime Allaha i ta ljubav u ime Allaha nužno iz toga proizilazi i prijateljovanje u ime Allaha. Gdje je išaret od strane Abdullah ibn Abbas radijallahu anhu na to šta da nije dovoljno samo puka ljubav, nego mora uslijediti i biti popraćena i prijateljovanje. Uzimanjem za prijatelje, za saveznike, za savjetnike. Uz to mora biti, znači, muvara. Mora biti muvala. Nije to samo puka ljubav, nego iz nje proizilazi prijateljstvo. I mi svi znamo što znači prijateljstvo. I uzeti nekoga za prijatelja, prisnog prijatelja. A ta, to prijateljstvo ogleda se kroz potpomaganje, kroz davanje i izražavanje počasti, je tako? Izražavanje poštovanja. Izražavanje poštovanja i da se vidi, znači, da je on sa onim koji, koji je voli i svojim srcem ali i svojim djelom. Ako kaže da je sa onima koji voli svojim srcem, a ne bude sa njima svojim djelom, onda nije to ta ljubav koja se traži. I nije to, znači mora biti ta ljubav popraćena mualatom, prijateljovanjem i uzimanjem za prijatelje koji se ogleda kroz poštovanje, potpomaganje i tako dalje. Zatim riječi wa'ada adatillahi i neprijateljski se odnosi u ima Allaha subhanahu wa ta'ala je isto tako objašnjenje da ova mržnja nije samo puka mržnja. Je tako? Jer kaže, ko voli u ima Allaha i mrzi u ima Allaha. I ne svodi se samo na to, nego mora prijateljovati u ima Allaha i neprijateljski se odnositi u ime Allaha subhanahu wa ta'ala. To je izražavanje prijateljstva, neprijateljstva. Jer kaže da je dovoljno samo puka mržnja, ne bi to što pomen i muadata, znači neprijateljstva. Jer bi spominjanje mržnje bilo dovoljno. Ali nije. Nego je spomenuta ljubav i mržnja i prijateljovanje i neprijateljovanje. Šta znači da mora uslijediti iste mržnje dijelo. Dijelo. Je tako? A ta mržnja se mora ispoljiti dijelom. Je tako? A vrhunac ispoljavanja te mržnje dijelom je šta? Džihad protiv Allahovi subhanahu wa ta'ala neprijatelje i odricanje od njih i osta udaljavanje od njih, znači napuštanje njih u svakom smislu i svojom vanštinom i svojom nutrinom.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 i oni koji su bili sa njim, je tako, mu kažu od vjerovjesnika, je tako, da su svi vjerovjesnici tako govorili svoj na, svome narodu, šta? Mi nemamo ništa sa vam. Nije bila dovoljna samo mražnja, tako? Nego su morali to izraziti i reći, mi nemamo ništa sa vam. Nemamo ništa sa vam. Inna vora e uminkum. I ni sa onim koje vi obožavate mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Kefarna vikum. Odričimo se kufr smo u vas učinili, odrećemo vas, je tako? Uobeda vejmena obejnakum ul'adava, između nas i vas je mržnja, sve dok ne povjerujete u jednog Allaha. Sve dok ne povjerujete u jednog Allaha. Pa je ovo ispoljavanje mržnje obavezno i nužno i vađe. Iz svega ovoga što je prethodilo, postaje jasno da je prijateljovanje u ime Allaha subhanahu wa ta'ala ljubav u ime Allaha subhanahu wa ta'ala, pomaganje njegove vjere, pomaganje njegovih evlija, znači mu vehida, jel tako, podpomaganje mu'mina, da sve to ulazi u el-vela, jel tako. I isto tako isto ga proizilazi da je el elbera odricanje, nije samo puko odricanje, nego mržnja prema Allahovim neprijateljima i borba protiv njih. I borba protiv njih. Zato Allah subhanahu wa ta'ala ove prve naziva šta? Mu'mine naziva Allahovim evlijasima, je tako? Allahovim prijateljima i Allahovim štićenicima, je tako? One koje Allah subhanahu wa ta'ala štiti. A ove druge sa kojima moraš biti u neprijateljstvu naziva šetanovim evlijama. Jel tako? I šeitanovim štićenicima i zaštitnicima. Allahu valiju ladina aman. Allah je zaštitnik onih koji vjeruju. Juhrižuhum min abdolomati ilan nur. Oni ih izbavlja iz tmina na svijet. Allah subhanahu wa ta'ala je njihov zaštitnik i izbavlja ih iz tmina na svijetlu. Zašto? Oni su vjernici. Allahu je I za uzvrat je tako, što su oni Allahove vlije, što su vjernici, vjeruju Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ih uvijek izbavlja iz tmina na svjetlo. Pa im daje da vide. Je tako? Da vide. I da zdravo procjenjuju situaciju. Jednostavno da vide. Allah im svjetlom gledaju. وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاءُهُمُ الطَّاغُوتِ A oni koji kufr čine, koji su kafiri, jel tako, njihovi zaštitnici su taguti. I pazite sad. Šta ta guti rade? Što su sad ovi njihovi zaštitnici i štićenici? Šta im rade ta guti? Kakav je uzvrat? Na koji način im zahvale? Juhrižunahu minan nore ila zdolama. Sa svjetla im vraćaju u tamu. Sa svjetla ih vraćaju u tamu. Juhrižunahu minan nore ila zdolama. Ulaike ashabun nao to su stanovnici vatre hum fiha khalidun i u njoj će vječno boraviti. Pa je čast bit Allahu evlije, jer Allah subhanahu wa ta'ala svoje evlije vadi iz tmine na svijetu. A prava je propast i glupo bit evlija taguta, jer oni neće uzvratiti dobrim i neće svojim evlijama nešto lijepim uzvratiti, jel tako? Nego će ih iz tmina, iz, sa svjetla, u mrak, jel tako? Allah subhanahu wa ta'ala svoje evlije štiti. I na dunjalu koji na ahiret učvršćuje i pomaže. I nagrađuje i na dunjalu koji na ahiret. A taguti svoje evlije u tmine. E, kad hoćete da imate taguta, onda će se on vama zahvaliti. Ha? PDV-om, ili tako? On, u zahvalnost, u znak zahvalnosti, kad ste vi tako dobri, evo, evo vam sad. Još, na sve namete, još, još jedan. Pa kad se pokažete da ste odani u tome, onda ćemo poslije toga ima još znači, iz naše hazne, je li tako? A, ima još, ne znate li. će još poslije toga. Poslije toga ćemo vas poslati u Irak. Idite tamo neko vas muslimani pobiju. Tako. I sve radi čega? Zato što ste vi naši evlijasi. Tako, tako se ta guti zahvaljuju svojim evlijama. I na takav način uzraćaju. I zaista teško tim šeitanovim evlijama. Alladina amen. Yuqatilune fi sabilin. Oni koji vjeruju bore se na Allahovom putu. Bore se na Allahovom put. Walladina kafaru yuqatiluna fi sabili tagut. A oni koji ne vjeruju bore se na putu tagutskom. Subhanallah ila mi. Ima je jasni. Oni koji ne vjeruju bore se na putu tagutsko. Ali znači, opet neko se dvomi. Kaže, mi idemo pod američkom zastavom da pomažemo muslimanima. Maša. Oni koji ne vjeruju bore se na putu tagutskom. Je li tako? Subhanallah ila mi. Inne kejde šeitlani kene laita. A zaista je šeitanska spletka slaba. Šeitanske spletke su slabe. Znaj da Allah subhanahu wa ta'ala nije poslao poslanika sallallahu alaihi wa sallam sa ovim tevhidom i sa ovom vjerom, a da nije učinio da oni imaju, da se ovoj vjeri suprostave ljudi i da ova vjera ima svoje neprijatelje I da poslanik sallallahu alejhi ve sellem imao svoje neprijatelje i oni koji ga budu slijedili će imati svoje neprijatelje. I to je Allahu sunnet, je tako? Allah subhanahu wa ta'ala odabrao poslanika sallallahu alejhi ve sellem i poslao ga sa ovom vjerom, ali isto tako dao da on ima svoje neprijatelje. Dao svoje neprijatelje, da on ima svoje neprijatelje. I to je sunnet da bude šta borbe da bude i borbe. I svako na svom putu nek se bori. Oni koji vjeruju, bore se na Allahovom putu, a oni koji ne vjeruju, bore se na putu taguta. Bore se na putu tagut. Wa kedalike dja'alna li kulli nabijin aduvan šajatina l'insi wal džinni juhi ba'duhum ila ba'din zuhru fel qavlin gurur. Tako smo učinili svakom vjerovjesniku neprijatelja. Šeitane od džina i ljudi koji jedni drugima objavljuju ili pričaju lijepe priče da bi ih zavara. Koji jedni drugima uljepšane priče pričaju da bi, da bi ih zavara. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem imao svoje neprijatelje. I njegovi sledbenici svi će imati svoje neprijatelje. Šta to znači? Šta to znači? Da će imati one koji ih mrze i koji ih napadaju i imaće one koji oni imaju obavezu da mr da mrze i koji imaju obavezu da napadaju, je tako? Da napadaju. Nekada, nekada Allahovi neprijatelji i neprijatelji ove vjere imaju, je tako, određena znanja i saznanja. Imaju mnogo napisanih knjiga i naučnih disciplina, je tako? Radi čega da bi ih to zavaralo? Da bi ih to zavaralo i da bi se ponosili tim svojim znanjem i da bi ih to znanje zavaralo pa da odbiju ono znanje koje je istinsko znanje i dolazi od Allaha subhanahu wa ta'ala. Tako kaže uzvišeni u suri Gafir فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم A kad su im došli njihovi poslanici sa jasnim dokazima, oni su se uzoholili sa onim što je kod njih od znanja. Pa ih je to znanje koje su imali šta? Zavaralo, uzoholilo. I zbog znanja koje su oni imali, omalovažili su ono što im je došlo od jasnih dokaza sa vjerovjetnicima koje Allah subhanahu wa ta'ala posla Wa haqa bihi ma kanu bihi yastehzi'un. I onda ih je upropastilo ono sa čim su se ismijavali. I onda ih je upropastilo ono sa čim su se ismijavali. I ova situacija je danas, je tako? I gledali ste čak tamo, spomnio, u određenim raspravama vidio sam, je tako? Da kafiri uvijek pokušavaju da istaknu šta ovi danas ono što im je, čime je Allah subhanahu wa ta'ala iskušao od tehnološkog napredka. Je tako? Pa kad im se iznose jasni dokazi i kuranski ajati, oni onda, kao i džahili koji se za njima povode i koji su zaslijepljeni tom tehnologijom, je tako? Onda kažu, dobro, ako ste vi u pravu, je tako? I ako je istina to što govorite, što je onda Ali, Zašto je onda praktično stanje tako i zašto je sva ova tehnologija u našim rukama? Je tako? Ili s druge strane, a zašto su onda muslimani tako zaostali? Zaostali u čem? U tehnologiji. I mnogi džahili kod nas tako razmišljaju. I odakle onda počne, dakle, onda se sad tim vrati skroz unazad. Je tako? unazade svoje razmišljanje toliko da ne mogu uopšte da razmišljaju više o dokazima. Nego ih praktično stanje na terenu zbog toga što, što je njihovo srce zaljubljeno u dunjalu. Je tako? Zbuni do otleda, pretpostavljaju taj tehnološki napredak i, i čine ga, znači, nepobitnim dokazom čega? Istinitosti onoga na čemu su oni koji tu tehnologiju posjedni. A to nema veze sa, sa istinom. I nema veze ni sa čim. Je tako? Nego je obično, obično iskušenje, je tako? Ono što će zaslijepiti one koji su kratko vidni. Zato učenjaci spominju da je od posebnih stvari kroz koje se ogleda prijateljovanje i naginjanje prema kafirima, šta? Zadivljenost njihovoj, šta nauci? Zadivljenost njihovoj, te, njihovom, općinjenost njihovom tehnologijom. Općinjenost njihovom tehnologijom je od oblika koji, kroz koje se ogleda šta? Naginjanje prema kufru i kafirima. Zato mu vehid gleda u beginat jel tako, gledao dokaze sa kojim su došli vjerovjesnici. A ne gleda u znanje koje je kod onih koji ne prihvataju, ne prihvataju ove dokaze sa kojim su došli vjerovjesnici. Važim svakom muslimanu je da uči Allahovu vjeru kako bi imao znanja da se sanju suprostavi ovim šeitanima koji ubacuju jel tako, sumnju i smutnju, ubacuju šubhe. A onaj ko se okrene Allahu subhanahu wa ta'ala, Allah će ga, i ko se Allaha bude bojao, jel tako, ja je ladina amanu in tattaku Allaha, jeđa'al lakum furqan, jel tako, o vjerinci, ako se Allaha budete bojali, da će vam on furkan, da će vam ono sa čim te razlikovati istinu od laži. Jel tako? Bojte se Allaha, Allah će vas podučiti. Otaku Allaha ju'allimukum Allah. Bojte se Allaha, Allah će vas podučiti. I sa tim znanjem će se lahko šeitanske sve se razbiti. Zašto? Zato što je inne kejde šeitan i kane vajiha. Zato što je šeitanska spletka slavašna. Slabašna kao što kaže še Mohamed ibn Abdullahab, običan čovjek od muvehida, običan čovjek, ne mislim neki ima super čovjek i običan, nego neuk čovjek koji nije posebno školova, je tako, ili izučavao posebno šerijet, je tako, prosječan čovjek od muvehida će pobjediti hiljadu učenjaka od mušrika. Je tako? Zato što Allah subhanahu wa ta'ala garantuje da će njegova vojska pobijediti. Wa inna jundana lahumul ghalibun. Zaista je naša vojska pobjednička. Naša vojska će pobijediti. I zaista na terenu se tako pokazuje, je tako? Mi vidimo situaciju da naša braća koja traži pravi put i iskrene se u tome, često u raspravama sa mušicima, iako su ovi imaju one ispred predznake ono, profulo, ono, i tako dalje, da često ih pobiju svojim dokazima ili nekim pukim svojim razmišljanjem. Možda ne znaju kuranske ajete na pamet, ali Allah mu dadne pa on, on određenim primjerom ili praktičnom nekom situacijom dokaže da ovaj da ovaj je pogriješio. I to je ono što je Allah svano tjela obećao. Šta? da će naša vojska pobijediti. Kako će pobijediti? Pobijedit će dokazom. Jel tako? Jasni dokaz i čime još? I sabljom će pobijediti. I sabljom će pobijediti. Pobijedit će dokazom, a kad pobijedi dokazom, oni koji neće da se urazume, onda će ugledati oštrice. Jel tako? I onda kad vide oštrice, odjednom jednom se razaberu. Odjedno se razaberu u proradi. Dođu se kažu, tačno pravo ste vi. Odjedno shvate. I to tako ide. Kaže Osman radijallahu an, koga ne dotjera Kur'an, dotjera će ga sultan. Ko će ga Koga ne dotjera Kur'an, znači ko se, kome nije dovoljno da se popravi, je tako, i dotjera Kur'anom, i govorom Allaha subhanahu wa ta'ala na to će doći otk, onda će biti sve u redu. Ono što mora shvatiti svaki vjernik da je želja svih nevjernika svi sorti nevjernika, je li tako? Da ih ne nabrajamo, znači, od židova, kršćana, ateista, masona, svih sorta, znači, želja svih njih je da mu'mina izvedu iz njegove vjere. I da ga učine kafirom kao što su i oni. I da budu isti. Zato što svaki kafir kad vidi mu'mina i muvahida, osjeti poniženje. I mora taj osjećaj imat kod sebe. Kao kad novotar vidi onoga koji je na sunnetu. Isto tako osjeti šta? Poniženje. I osjeti da je ovaj u nekoj prednosti nad njim. I umjesto da se spametuje i kaže, pa i ja bi mogu, je li tako? Ne, on želi da se ovaj vrati na njegov stepin. I ne želi da, da osjeća da ga tišti taj osjećaj da je ovaj u nekoj prednosti, da je gornji. Tako svaki kafir kad vidi muslimana muahida mora osjetiti da je donji. Zašto? Zato što je ovaj dokaz protiv njega. Zato što je ovaj dokaz protiv njega. I kaže ovaj vjeruje, a zna za sebe da on ne vjeruje. I onda odatle, iz tog psihološkog momenta, tog osjećaja poniženja, čak i kad vjernik ne nastoji ničim da, da se posebno nametne, ili tako, nego samo pojavom. Kad vidimo vehida mu'mina muslimana, zna da ovaj pet puta danas obavlja namaz, da se drži Allahovog zakona i vjeri, on mora svaki kafir osjetiti da je donji, da je manje vrijedan. Tako. Zašto? Zato što je bliži Allahu gospodaru svih svjetova. A on daleko od Allaha gospodara svih svjetova. I osjeti tu slabost da iza njega ne stoji niko osim njegovih taguta koji su slabići koji je. A iza ovoga je Allah gospodar svih svjetova. Zato, na, odakle, iz tog osjećaja proizilazi šta želja kafirska, šta da mu mi ne izvedu iz njihove vjere i da ih vrati. Da ne ostane... Da... Poštovanje. Jest. Prije nije bilo poštovanja, a sad dolazi poštovanje. Tu, tu sam vidio razliku. Jeste. Znači, osjeća on tu prednost. A on, njemu je cijesno. Kad ima oko njeg ljudi, pred kojima mora taj osjećaj imati. Jel tako? I on bi volio da su svi, svi bagra, jednako, ništa nema nikome onda, ni pred kim da, jel tako, se ustručava ili nekome posebno, neki posebno osjećaj. Zato nastoje šta da vjernike za izvedu izvjer. I smišljaju razne planove i spletke na tom, putu. I vjernici toga moraju biti svjesni. Moraju biti svjesni. A osnovna stvar i prva stvar i nezaobilazna stvar kod svih kafira na putu izvođenja izvjeri jeste šta? Na što prvo udare? Svi, sve sorte. Na ovaj Elwela u Elbera. Jer ovaj Elwela u Elbera je najčvršća veza Islama. I ovaj Elwela u Elbera je, sad smo malo prije spominjali hadise da je to najčvršća halka islama, tako. I ovo je najčvršći zid koji svakog mu'mina čuva od kufra. Je tako? Ovo je bedin. Onaj ko kod sebe ima elvela, elvela, ima ispred sebe bedin. Neprobojnu zaštitu od čega? Od kufra. I sad kafir kad ti prilazi, neće da ratuje s tobom preko tog zida. Jel tako? Preko ti zaštita koje ti imaš oko sebe. Nego hoće da te prvo, šta? Što ovi naši pokoranjaci kaže da te raspakuje prvo, da, ti taj, da te nagovori da taj zid malo ti ukloniš, da ga srušiš, ne treba ti tu. Otvori kapije slobodno, nije ovo sve pošteni ljudi. Samo si ti razgradi, otvori sve, jel tako? I šta? udaraju prvo na taj el vela vel bara, zato što je to tvoja najjača zaštita od kufra. I tvoja najčešća veza sa imanom. I zato na to udaraju. Zato Tito, na kiblen, tam. Šta je prvo? Bratstvo jedinstvo. Nije važno koje je ko vjeri. A, zamislite. Kako mi je to šeita fino šapnuo. Tako. I sad nije čudo od Tite. Jel tako? Ali ima sad ovi naši današnji, jel tako, pitića, nosaju velike Ahmedije, velike, najveće. I pričaju iste stvari. Sad ne kažu bratstvo jedinstvo, nego kažu suživot. Suživot. I fale se kako je Bosna najbolji, najsvjetliji primjer suživota. Maša. Pa lako je ovako suživot. Svaki toliko malo nas iza vrata i suživu. Svaku toliko, nekoliko stotina hiljada pokolji i suživu. I tamam, kad ubijede jednu generaciju taj suživot, isuču noževe i nabraje pokoj. I sad ovi se osvijeste i malo dođu sebi, onda oni kažu, ba ne, to je bila greška. Mi se izvinjamo, to je bio promašan nije stvarno, nije važno koje smo vjere. Pa opet ovi, kad tamam povjeruju to, opet će doći. I sve tako. Ali to neće dozvoliti sebe mu ehed. I nikad ovaj zid, el vela, el vela, kojim se brani od kufra i kojim se najčušće veže za iman, neće otvoriti ga i srušiti. Ostaće čvrsto iza njega. I znaj da je to tvoj štiri. I najčušća veza sa imanom i najčvršći zid i brana između tebe i, i kufra. Šta? El hubbu fillahi wal bughdu fillahi. Ljubav ima Allaha i mržnja ima Allaha. Prijateljovanje ima Allaha i neprijateljovanje ima Allaha. Jer ono neprijateljstvo koje izraži, izraziš prema kufru i kafiru dotično, ne možeš preko njega postiti. Toga se primaknuti kufru. To je ono što će sijane, kako Arapi kažu, zaštititi, zaštititi. I zato ovoga moraju biti svjesni muslimani. Da se o tome radi, da su to spletke i zavjere. Spletke i zavjere. Priče o suživotu. Priče o, o tome da, da ne treba više govoriti darul kufr i darul islam. Zemlje kafirske i zemlje muslimanske. Je tako? Ili daru islam zemlje islamske i zemlje zaraćene, jel tako? Čim su kafirski odmah je daru harb, drugačijim riječima. Zemlje sa kojima smo u neprijateljstvu i ratu. Da ne treba više to govoriti, nego sad treba govoriti da je ovo sve daru lahd. Sve kuća ugovora. Mhm. Svi smo po, pod ugovorima, suživotno. Jel tako? I zato posebno prstom upiru na one koji su stali na ovom elvelau elbaralu. I kažu, nije problem. Mi s nama problem ovoj muslimani, nego problem su nam oni koji šta? Su protiv suživota. I raspiruju mražnju. Oni su nam problem. Oni koji, je tako, raspiruju mržnju. I još su se sjetili šta da zato izmisle zakon i stave to dijelo u krivična dijelo. Pa sad za raspirivanje mržnje može bajnje i da te tuži. Maša. Hvala Allahu subhanahu wa ta'ala pa nas je podučio da ništa od toga ne prihvatamo i da ni što od toga ne vjeri. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učvrsti. Amin. Amen i da nas obdari ovom najčvršćom vezom sa imanom i najčvršćom zaprekom i najčvršćom zaštitom od kufra. A to je ljubav ima Allaha i mržnje u ima Allaha, prijateljivanje u ima Allaha i neprijateljivanje u ima Allaha subhanahu wa ta'ala. Ovo su jasni dokazi, dakle, poslije ovoga, treba da je svakome jasno da je el vera val vara znači nužno proizilazi iz samog šehadeta la ilaha ilu iz same osnove vjere je tako? i da je el vera val vara šta? jedna od osnova vjeri i ko ovo počne da tupi i ovaj osjećaj ovaj osjećaj koji je osjećaj svakog muvahide. Svako ko nosi ovaj šehadet, je tako? Ko ovo počne da tupi i udara na ovo, znajte da je dušman ovoj vjeri i da se bori protiv ove vjeri. Jer ovaj osjećaj zaista je bio izoštren. Bez obzira koliko su naši stariji ljudi i muslimani bili neuki. Je tako? I malo razumijevali Kur'an i Sunnet. Ali kod njih je jako ovo bilo izoštreno. I niko im oko ovih stvari nije mogu ubaciti šubu. Ja pamtim starijih djedova koji su nas terbijali po našim kućama na ovim stvarima. Kod koji se oštra mržnja prema čabirima i, i, i čubru, kako su oni govorili, osjećala. I na tome su nas terbijali. Svugdje. Znači, bilo je to. Da bi došla generacija koja je sad posebno treba pisati studije i knjige, je tako? I treba muku mučit i stalno napominjat i osvješćivat da ne ima suživota. Da su samo mu'mini braća. I tako da. I da je šta ovaj alvara alvara od osnova i temelja vjeri. Onaj ko hoće da ostvari svoj šehadet, mora imati kod sebe ovo. Alvara alvara. Mora imati ljubav ima Allaha i mržnju ima Allaha. Prijateljovanju ima Allaha i neprijateljanju ima Allaha onaj ko hoće da ostvari svoj šehadet i da to ne bude samo puka riječ, jer rekli smo šta, samo puko izgovaranje šehadeta nikome neće pomoći. Da ne ostane samo puka riječ na jeziku, mora taj svoj šehadet ostvariti kroz što? Kroz ljubav ima Allaha subhanahu wa ta'ala i mržnju ima Allaha subhanahu wa ta'ala. Prijateljevanju ima Allaha i neprijateljevanju ima Allaha. Da voli onoga koga Allah voli, da mrzi onoga koga Allah koga Allah mrazi. Koga Allah mrazi. Da bude prijatelj mu'minima, makar gdje god bio. I kakve god boje i rase bio. A da mrzi kafira, makar mu bili najbliži rođaci. Makar bio njegov sin, njegov babo. Makar bili najbliži rođaci, da ih mrzi. A da voli mu'mina, makar bio tamo negdje na kraj svijeta. I nikad ga ne vidio ali da voli svakog muvehida i svakog mu'mina. Zatim, ono što je bitno napomenuti, el vera vel vera je, znači, pola akide. Kako je el vera vel vera pola akide? Pola vjerovanja. Zato što ulazi u kufr u, u tavut. A kufr u tavuta je pola šehadeta, pola je. Pola šehadeta je kufr u tagut. Ali tako? A sam el vela vel vera je ulazi u ta, u kufr u tagut. Jer je, se i kufrom u taguta izražava šta? Baraet od širka i mušika, kafira i tako dalje. Pa Allah subhanahu wa ta'ala nas podučava i podučuje nas je to ne. Femen jak for bi ta Pa ko kufr učini Allah, da tako, pa dolazi ovo na prvo mjesto kao što dolazi u šehadetu. La ilaha. Illa Allah wa yu'min billah. I povjeruje u Allah. Pa ova ovaj el vela vel bara, da tako, pola akiri i jedan od ruknova šehadeta zato što ulazi u, znači, ispada pod kufr kufr u tagut. Pa nije, znači, čovjek mu'min, ako nije učinio kufr u tagut. A tagut je sve ono što se slijedi, što se, čemu se pokorava, je tako, od čega se strahuje, čemu se nada mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa prije nego se čovjek prihvati pravog puta mora se ostaviti svake stramputice mora se ostaviti svake strankice. Znači, I ovo je stvarno nešto što je u fitr i što je prirodno. Čak, čak šta više, pogledajte i kafir. Kad oni svoj vilajet pravi, je tako? I kad oni svoje međusobno prijateljstvo pravi, neće pustiti u svoj krug onoga ko se nije odrekao islama, je li tako? Neće. Tako su radili komunisti, na primjer. To mi sad nam pred. Pogledaj kako su radili. Neće oni prihvatiti nekoga da je komunista dok se ne odrekne islama. Tako? Sad Evropska unija. Sad Evropska unija i tako dalje. Znači, dok oni svoje prijateljstvo prave, šart je prvo da se odrekneš onoga što nije njihovo. Da tako? Sada, tako da je nesvakljivo kod nekih naših ljudi, da čovjeku priznaju da je musliman, a nije se odrekao zabluda. Kako obranu sprovode sada bude ispravan? Prije se odrekne svih zabluda, ne može biti musliman. Mora se odreći. Svake zablude i svake tramputice i onda se prihvatiti prihvatiti islama. I onda mu računamo da se prihvatio vjere, vjere kako treba. To je ono što, što bi na čem, na čem bi se ograničili večeras. Prije nego što završim, da vidimo koliko je ostalo do jacija. jacija. Znači, neka, neko prouči ezan, a onda poslije ezana, ako neko od vas ima nešto još da doda, dopuni i sugeriši. Učite ezan. Koji je?